kakav je status ljudi koji nemaju veliko vjersko, ali imaju znanje iz nekih drugih korisnih oblasti, priznati su stručnjaci u svojoj oblasti? Više na pitanje nismo razumijeli. Kako je? E, pitanje glasi, kakav je status ljudi koji nemaju veliko vjersko, odnosno islamsko znanje, ali imaju znanje iz nekih drugih korisnih oblasti, da li tehnički, ekonomski, nekih drugih e, segmenata, e, iz tih oblasti su priznati stručnjaci Shuffle is done yet. koje od koristi čovjeku na ovome svijetu, znači Allah subhanahu wa ta'ala njega zabranio, ako čovjek sa čistim nijetom ga stiče i prenosi drugome, ima će za to nagradu prema nijetu, a nema sumnje, znači pod šartom da je, da je rob, znači na pravome putu, da vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i da izvršava osnovne dužnosti u dinu i vjeri. Jer nismo svi nekad pojmili i dok učili mnogo što šta imamo znanje koje je obaveza svakom muslimanu i muslimanki od ruknova dina i vjere, od namaza, od posta i onoga, i ako ću, od hađa osnovni dužnosti koje Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu svakome. A ono što je čovjek se opredijelio u životu da radi neka djela koja su vezana za ovo, ako se sa čistim nijetom, znači u tome čini to da bi i u tome imao korist neko od Allahovi robova, inša Allah, imaće nagradu za to.